H1000 présente. Une carte postale sonore. D'ici, de là-bas, d'ailleurs. Pour le plaisir de vos oreilles. Bonne écoute. Rubanisko, Slovaquie, nous allons rendre visite à Starka. Du haut de son vieil âge découle une infinie gentillesse, teintée d'une insatiable jeunesse. Elle habite donc à Rubanisco. Rubanisco, c'est un ensemble HLM issu de, l'héritage soviétique qui a été remis au goût du jour euh, par le service de la ville de Luchenets. Nous y sommes. Ascenseur, septième étage. Bienvenue. Une mémoire vivante et lucide nous accueille. C'est Starka en personne. Ah, l'ascenseur ne marche pas. Hein ah, Pourquoi on descend Quelqu'un qui nous a Niekto nás zavolal. Aj, aj, aj, kalkanky na Dole zadku. Niekto nás zavolal. A to sa nedá Ide dole. Aha, na peťku ideme. No. Tak musíme stlačiť na deviatku. Nie potom. A niekto nás zavolal. Uh-huh. Mhm. To je akože rybizlové víno. Custerka. To je to. No. Duven. Víno. A nie, nie víno. Starka, nie? Nemôžu alkohol piť, lebo ešte budú šoferovať. Ja, Nemôžeme, nie, nie. Ale vy si môžete dať, ak chcete. Ale nie, ja mám. To Dísko. je naše čuču. Čučut. Kávu. Kávu. Kávu, kávu. Kávu. Eh, a to máte aké? Rýbeznové? Tak ja si s vami starka trošku. No, ale nie veľa. Tak máš narodeniny. No. Ah. Tu vois comme c'est joli ici? Elle adore la céramique, mami. Ouais. Hovorím starke, že, ako, že aké to máte ako múzeu. Ale ako povedzte, je to staré. Že sérieux? Ale ja to nemením. Mais pour moi, c'est tellement Toto délicieux. je všetko moja mladosť. Tout ce qui est devant moi, tout ce qui est autour de moi, c'est ma jeunesse, ma jeunesse. Ty budeš kávu. No, euh, vous voulez café Áno, Áno, Áno, áno, kávu. Tak vieš čo? Do no, takéto maličko si môžeme dať? Áno. Áno, presne. No. Ďakujem. No. Nepotrebujeme šunku. Tak. České zahraniční vysílání. Starka, en quelle année tu es née A v ktorom roku si sa narodila, Starka? To ja? 35. Transenka. 1935. ça te fait 83 ans. Hej, že, že to, čo nepočúva zo začiatku, že máte 83 rokov. No. 83. Áno, áno, áno. Et, et tu es né où? A že kde, kde ste sa narodili, že to vlastne si ešte neuvedomil? V Lučenci. I, a Lučenci. Ah. A Lebo ste nám rozprávala, že to, toto Čížak bol prvý nejaký Čiachy predtým. Áno, áno. Ešte som sa narodila za tatička Masaryka. Kaniliave prezidána Masaryka? Ale ne. Prezident Masaryka. A že bola demokracia. Ja viem, ancora demokracíka. A že bola na hovno. Demokracia bola na hovno? No jasné, bieda bola. Keď je veľa povrú, to je totál. Este v plemer dosiela dieťa, by si dala no, teda povrote. A povede teraz, prišla demokrácia a tiež na hovno. Hey. Eh. Et maintenant aussi que la démocratie qui arrive, me pas même façon, me c'est aussi a la merde. La merde. Elle a dit comme communisme bol, bol lepší. Vera radí, že komunizm c'était meilleur comme aujourd'hui. E prečo? A prečo? Povedz mu, že keď bola druhova, druhá svetová vojna. Parce que quand il y avait seconde guerre mondiale. No, že celá republika bola rozbombardovaná. Tout, euh, pays, Aj, toute la république s'était bombardée. Komunisti za 40 rokov to postavili. Les communistes, pendant 40 ans, ils ont tout construit, ils ont tout ré, ré, rénové. rénové. Ano, aj nás na nohy. Même le, le peuple, ils ont mis sur les pieds, comme il faut. Comme... Ano, a že prišla demokracia, a za 4 roky to rozkradli. Hej, kapitalizmus, nie? Či demokracia? No čo je teraz? E, aujourd'hui, notre système qui est venu, dans 4 ans, ils ont tout euh, volé, c'est tout... Euh, volé, oui. tout s'échappé. Euh, mais, mais, mais, mais pendant le communisme, n'avais pas la liberté. Alors, je tu pouvais, tu pouvais pas aller à l'ouest. y avait la liberté komunizmus, čo bol predtým. Ale tak nepustili do, do Ameriky, mm-hmm. ale povedz, že ja sa vykašlem na slobodu, Hej. keď že te, za komunistov som dostala rekreáciu. Mo, išla som do Marianských lázňov a teraz nemám na Tatry, že to není dobre. Uh-huh. Že je Amerika, ale čo doniesla? biedu. Mhm. Drogy starých ľudí Alors c'est ça que avant on pouvait pas voyager à l'ouest en Amérique et alors on a eu la liberté quand même voyager e, dans l'autre pays chez nous. En Russie, enfin à l'est. Ah non. Mais aujourd'hui euh, mais il y a quelquefois ça arrive que les personnages ah, ils se font avoir mais il y a les gens qui vont voler chez les personnes âgées. Aujourd'hui, c'est un peu violence. C'est un peu violence, tu vois. Avant, il n'y avait pas ça. Et les jeunes, ils n'ont pas son travail aujourd'hui. Ah, ah, Et ça peut arriver quand tu n'as ah. rien <laughs> comme d'argent, tu es pauvre, ça peut tourner ta vie vers euh, malheur, ben, tu peux faire quelque chose de bêtise, tu vois. <laughs> Et euh, encore, j'ai oublié de dire qu'avant, elle a dit que c'est vrai qu'Havane, pendant le communisme, on ne pouvait pas voyager à l'ouest en Amérique, mais elle a reçu de son travail euh, gratuitement un séjour dans les spas, dans les thermes. To som zabudla mu povedať, čo ste, lebo ste veľmi ministerka rýchlo hovorili, som nestihala, no. že ste mali zadarmo tie kúpele však, ale aj zájazdy. Áno, se sa, rekreáciu. Re, sa sa pele rekreácion a Slovák. A zadarmo. E, sete gratuit, sete gratuit. Teraz, že na čom je sloboda, keď nemám peniaze ani na Tatry. Et maintenant, aujourd'hui, pourquoi avoir la liberté que je n'ai même pas une pièce pour aller voir ta Mais ta trace, trace, eh ta oui. trace chez nous, les montagnes, tu vois. Même pas se balader, c'est ça. On a la liberté, mais on n'a pas d'argent. Ouais. Áno, Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Qu'est-ce que tu faisais Comme travail a, že, a čo ste, to, ako ste, čo ste pracovali predtým? Avant. Čo, akú prácu ste mali? Aby ste povedali, že z práce dostali rekreáciu. Áno, tak ja som robila polanie, textilka. E, elle a travaillé à Polana, c'était mm. une usine. Oui. 40 ans, elle a 40 ans a travaillé. A že teraz mám dochodok 326 eur. Et que la, la, la retraite aujourd'hui 326 euros. Alors que tu as travaillé toute ta vie. Ah, je sais pas ste pracovali vie život a nemáte... 40 rokov, 40 áno. elle A ah, je suis že z toho pomáham Alene. Et encore, elle aide à sa fille, parce que au chômage, elle aide euh, financièrement à sa fille. Donc, donc tu es en train de me dire que la vie était meilleure pendant la période communiste. Takže že sa mu to tak zdá, keď takto rozprávate, že počas komunizmu to bolo lepšie. Ne? Lepšie. Áno, áno, vy. Oui. chcete- Mali sme, áno, mali Ona sme istotu. On a eu la sécurité. La sécurité par rapport au travail, quand tu as fini l'école, tu as déjà travail. La il y avait, elle a senti la sécurité. Aujourd'hui, elle la sent pas povedz pre Alenu. Mhm, par exemplo, že sa filha, Alena má 60 rokov. Ela, ela sua Santa Novi. No. Nikde ju do roboty nezoberú. E allora e retroviei pour commencer travailler. Euh, no, dostáva 117 eur sociálku. Alor, ela d'argent de l'État, 117 eur. Ah. Ale 32 hodín mesačne musí odrobiť zadarmo. Mais euh, 32 heures elle est obligée à aller travailler, nettoyer le ville, tout ça, ouais. gratuitement. Ouais. gratuitement. Lebo keby neodrobila, tých 117 eur jej zoberú 60. Parce que si elle va dire non, eh, ils vont prendre 117 euros. Ouais, mais c'est, Macron c'est pareil en France. Áno. Ah že teraz majú prezidenta, sa volá Macron, neviem, či ste počuli francúz. Počula. A on že... začína takéto zákony, ako ju nás sú. A povedz, že takedy tak bolo za komunistov, mm-hmm že mladí pomáhali rodičom. E avant, pendant komunizmu, c'était normal que les jeunes, ils ont aidé à ses parents, à, aux personnages. A že teraz je to opačne. E ja pomáham dcere. Que les personnages, avec son retraite, aide à jeunes. Et, et e e trouve pas ça normal. A to není dobre. C'est pas bon, c'est pas bon. En France, on, dit, on dit, et c'est vrai, que les opposants, ils étaient quand même emprisonnés, tout ça, c'était pas bien ça. ako? ale že sa vo Francúzsku keď, keď bol socializmus u nás, tak hraníc sa dozvedali, že aj vo Vo za to, že ako, ako sa prejavovali v ah, a tak ďalej. Áno, lebo teraz sú zasa vo čo Hej, ale kto? ou albo kto? Aj, aj, mladí. Mhm. Je Že dire, mladí prepadávajú. C'est vrai qu'avant c'était les politiciens, les, personnes qui sont osé dire quelque chose, ils ont été surveillés, e, dénoncés, ils ont fini en prison. Aujourd'hui, ce sont les gens normaux comme nous et qui se retrouvent dans la pauvreté totale et ça peut tourner, comme on a déjà dit, qu'ils vont voler, ils vont e, presque... Ouais. Elle, veut dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui dans les prisons, sont les jeunes qui n'ont peut-être pas d'argent, mais alors euh, ils, peut-être ils vont piquer crise de nerfs, je sais pas comment oui, et ils vont faire les choses qu'avant la personne qui a fait. D'accord. Et ce sont les jeunes qui y fait beaucoup de criminalité aujourd'hui. Je byli w à l'état qui mhm. Avant, dans la prison, il y avait les jeunes politique. Oui, voilà. Et aujourd'hui, c'est pas pareil. Oui. non. no. A že a Et, avant, les jeunes qui ont voulu la démocratie, c'est eux qui se sont retrouvés dans la prison, c'est elle qui l'a dit. Et aujourd'hui, on en a, on a cette démocratie. Et, C'est les pauvres qui sont en prison. Et dans sont les jeunes dans la prison grâce à la démocratie. Drogue, oui. Ah? drogy, Ledro. kokain a všetko, pašeráctvo, pijú a kradnú. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui se retrouve chômage, on a monsieur qui a trois enfants, sa femme aussi, mais lui, il se sent responsable, il n'est pas bien, alors peut-être il va commencer et eh à oui, eh boire, et tout oui, ah ça, non. et ça commence petit par petit. Donc tu préférais le, le système communiste eh, je, takže aj tak zase prichádza k tomu, že za komunizmu to bolo lepšie. Lepšie, áno. Ja som nebola komunistka. Takže ste mali taká, taký ve, pokoj bol väčší, nie? Ľudia mali dôveru, pokoj. Áno. Ah il y avait, tra, Bola istota. C'est ça qu'elle a dit que on a été... Bola robota. Mali sme peniaze, sme nadobudli, čo sme là makali. Eh, il y avait du travail. Alors, avant, quand tu as voulu, tu as travaillé, elle a par exemple travaillé, ouais. elle, elle m'a dit qu'elle a travaillé euh, dans une usine de textile. 40 ans, ouais. Mais aussi, ah, ah c'est robili aj v lesoch, nie s mužmi. Čo, čo? Aj v lesoch ste robili s mužmi. Áno. Elle a travaillé aussi on, on, travaille très très dur avec les hommes dans la forêt mm. aussi. Ah ouais. Et aussi, ah la paroisse d'argent. Ja som sadila aj en fait. Tout ce que tu vois. Je som robila. Et les arbres dans la quartier, c'est elle qui a... Je som makala, je, J'ai vraiment ale mala som peniaze. Tu as planté des arbres avec les hommes Ah non Tout le quartier, c'est... Tout ça, va le gîte. Elle a planté. Waouh enfant parce que son mari il, a, il est décédé. Et pour avoir assez d'argent, elle a fait aussi ménage, troisième travail. Je se, kto si mi raz rozprávali, že by ste mali dosť peniazy, že ste ešte robili, sais, ste chodili upratovať, nie? Áno. No. Uh-huh. Mais je travaillais. Mais c'est vrai que je travaillais, mais je réussis à acheter un appartement ah, liquide pour moi, eh un appartement pour ma... Pour ma ah, ah, d'accord. D'accord, Pour ma fille oui. un appartement pour ma petite fille. Pendant le système communiste. quelle a été ta réaction quand euh, le, le bloc soviétique... Euh, Že iba to, toho zaujíma, že ako, ako ste sa cítili, quand keď vlastne padol ten socializmus, keď viete, keď ten berlínsky múr padol, ako ste Povedz, sa cítili? som vedela, že keď príde demokracia, že zle. Uh-huh. Lebo, že som sa narodila do demokracii a detské prídavky neboli za Masaryka, Aha. robota nebola, že sme žili v biede ako deti. Mhm. Parce que elle a senti quand sa chutait mur de Berlin que aïe aïe aïe si démocratie arrive, je sens pas trop de choses parce que quand elle est née 1935, euh, qu'il y avait aussi povrote, pauvreté, sa maman, el n'a pare sú daržan, quand elle était une enfant. Ah. Alors il y avait la démocratie quand elle est ah. née. Ah, et ça, c'était pas trop cool là-bas. Alors, prišli komunisti, Et après cette démocratie, quand le communisme est arrivé, ça, ça beaucoup. Alors elle se dit, aïe aïe aïe, si encore la démocratie viendrait comme c'était avant quand je, suis née, ça va, ça va. Euh, on, aura même, on, ça, va recommencer. ça va recommencer. ça va recommencer Tu parles de démocratie, mais moi je dirais le, le capitalisme. C'est le capitalisme qui est arrivé en Slovaquie aussi après la chute du mur. Ale že on nechápe, že vy stále hovoríte, že prišla demokracia, ale že to nie je demokracia prišla, že to kapitalizmus prišiel. Pre vás je demokracia a kapitalizmus to isté? No ale už je. Mafiáni prišli sem, novinárov strieľajú. Hej. Ne porajo se podatre chose. Mais oui mais quand même, il y a, des avantages. Tu as Tesco, tu as, tu as les grands magasins. Pour je Tesco, je mange mes povedz mu, že na to vykašlem, keď nemám na to Tak, a za komunistov <laughs> hein. mm -hmm. si mohla kúpiť. Mais c'est ça la différence, que pendant le je pouvais. Je, je, elle s'achetait frigo toute seule. Et il n'y avait pas le crédit avant, toi, Elle s'achetait canapé, elle s'achetait la cuisine. Mais comme elle a dit trois appartements. pouvais, povedz Bože, na čo sú preplnené obchody, Presne, no. keď na to nemám, to je ako cez sklo medliza. Elle a dit que pourquoi, à quoi ça sert les magasins pleins de marchandises quand tu n'as pas d'argent de y aller C'est comme euh, lécher le miel à travers ah, un litre. Ou, la glace, ou la glace. C'est comme euh, la cerise sur le gâteau, ah, on dirait en France. aujourd'hui, la jeunesse, elle, il rêve à partir à l'étranger, découvrir tout ça. Elle a dit, ça je comprends. No, že mhm. je to v poriadku. Ale ah, že strácajú súdnosť, uh-huh. lebo nerozmýšľajú. Strácajú to najcenejšie. Že domov, hej? Áno, Mais, a ah, rodinu. Mais quelquefois, elle pense qu'il ne réfléchit pas parce qu'ils vont perdre qu'on un peu conscience que tout ce qu'on a à la maison, quelquefois on cherche loin. Ah. on, a les racines. On cherche loin ce qu'on a parfois juste à côté. Peut-être. J'ai signé ou je rodina. Mhm. Et surtout, mhm. Elle a dit que surtout la famille et être chez toi, c'est le plus précieux dans le monde, d'après elle. C'est ça, ça la base. Áno. Chichi, oui. America bola svinia. Que da. Amérique, toujours derrière tout. Un peu... Že, povedzme, moji rodičia ah, neboli vzdelaní. C'est vrai que mes parents, ils n'ont pas eu les écoles, pas, ils n'ont pas eu les études. Ale ako dieťa som od nich počula, že Amerika už tedy robila špinavosť, mm. hmm že huckala dve malé štáty uh. proti sebe, oni bojovali, Amerika ich zbrojila, uh. tí splácali, ona bohatla. Uh. Alors ils n'ont pas ils ont pas eu ces études mes parents mais quand j'étais petite j'ai entendu les parler souvent que encore à l'époque à l'époque déjà là-bas Amérique elle a toujours fait elle a fait elle a voulu que deux petits pays ou plusieurs petits pays vont se battre. A že aj teraz to Elle Profite, Amérique toujours a profité, elle a profité. Du malheur des autres. Malheur des autres. Voilà. Ah et après elle arrive sur place euh, et elle va s'enrichir comme ça. Ah, ah, tu es es Mais c'est comme ça. je, ah crois à ça, Ah non. la guerre, elle a dit, parce que je, on sent que. Aïe, aïe, aïe. <laughs> Ah non ouais. Tu as vécu la guerre en plus. Hej, je, je, ešte sais, aïe plus, ešte ste aj vy prežívali vojnu. La deuxième Ah non Áno, dru, druhú. Áno, druhú. Yeah. Povedz, že que tu bola vojna druhá, boli tu Nemci, Rumúni, všetci. Kaliňare. A že keď bombardovali, mala sam 9 rokov. I ja vetu po ulicijah. Mondial, Boli ja mrtvoli. Les, Al les Allemagnes, Rom Romaines, Russes, tout le monde. Et quand j'étais petite, je traversais les gens décédés sur la oh, rue, là, les gens morts. A to sam vidjela. Je me souviens toujours les images. Ako djeťa. Elle a eu 9, 9 ans. 9 ans. Že poveđe pri gimnaziju. Là-bas où aujourd'hui elle lycée. Ouais. Že bola vykopaná veľká jama. Qu'il y avait un trou énorme dans le sol. il y avait plein, plein de Russes Et comme ils ont été beaux, euh, les jeunes, les garçons. Et, tu as peur que la guerre arrive encore A Mais j'ai peur que oui. sa Prečo, Prečo? si myslíte? Lebo keď vypukne vojna, rakety, uh-huh. vznikne, zem zničia. Parce qu'elle se rend compte qu'aujourd'hui la guerre c'est pas un niveau comme avant elle pense que la humanité va se disparaître. Mm Že to bude už koniec oui. Zemegule. Fin du monde. Mais parce que... Ano. Oui, par rapport à l'humanité. Ano qu'aujourd'hui les, gars, les, le truc biologique, chimique, tout ça, ça peut être... Chimia Voilà. To nás ničí. Hej, keď sa vám ničí. Et moi, je vais faire quoi alors? Hej, že čo teraz za <laughs> to má, že čo bude robiť taký mladý, keď zomrie chuďa? A nič! Pôjde do neba, alebo do pekla. Super. Že? Veď práve. Povedz mu, že ja už mám smrť pri zadku. elle m'a dit que ma mort, elle est déjà, elle me tient comme ça, tu vois, sur ma, ah sur ma queue. J'allais l'autorième vase. Oui, qu'elle est, elle est plutôt triste pour vous, les jeunes. Elle, elle, elle, elle, se dit, mais moi je suis vieille, ça va, mais, ah, les jeunes comme vous. Mm. Mm-hmm. Elle a dit que l'humanité. Euh, elle, euh, elle déconne, elle a dit comme ça, ouais, ouais, <laughs> que l'humanité déconne et ça va, nous, on va se détruire nous-mêmes. Allez, au revoir. Mais je, je n'ai pas peur pour moi, je, pour, pour les enfants, euh, les petits-enfants. Les bons. Cina, Parce que la Russie, Chine, la Russie, Amérique, Amérique Miesza I, i, Et, i, i, i, i, i, i, i, préparer une soupe. Euh... Diabolique, une oui. soupe chimique, oui. La soupe chimique. J'ai ta couche, j'ai chemickou polievku, starka, chemickou. La soupe chimique, c'est vrai. Takže nám z té chemické polievky ako do ryti sreania. Et après, ils vont prendre la soupe chimique et ils vont nous tirer dans notre... Cul. Oui, oui, oui. Ah, non, mais c'est pas comme ça. Ah, si, si, Si, si, To, čo que je, je vous parle pas de bêtises, mais ça j'ai vécu et ça je vois aujourd'hui, je le sens. Je suis pas, je n'ai pas les écoles, mais je le sens, je le sens tout ça autour ah, de moi. Euh, parce qu'il n'y a rien de plus triste. Quel est ton plus beau souvenir dans ta vie tu as eu Z vášho života. Děti. Mes, ah, ah, ah, mes enfants. Ah, c'est beau. Ah, Les enfants, les petits Si mes hommes réels Oui, povedz, Parce que son fils, il est décédé. Mm. ale t'es dceru, mam, vnučku. Mais j'ai une fille, petite fille, Ja, ja ne zaujíma bohactwo. que je, moi je suis pas pour la richesse, je, je m'en fous de ça. Nowy życie. Nie, non. Na zdrowie. Ah, tout est jest Et pour moi, vous êtes bonheur pour moi parce qu'on est ensemble. Ah, c'est gentil.